Gaur egungo bideak berritzearen alde dira kotxe esenarro eta Pascal Destruoen daian edo Dominiki Diag eta Pierre marie Bom senperen. Berdin Urruñan Filipe Aramendi, Sebastian Etxobarren eta Francis Gavilan, azkainen ere Pierre Clozel, Jean-Louis Fournier Benedikt Luberriaga eta Gorka Taberna bide berri baten kontra dira eta gaur egungo bideak berritzea defenditzen dute. Miarritzen, Gion Barriukek zehazten du Gardumidi eta negrez hauzoaren arteko treinak entzearen kontra kontra izan dela beti eta merkantzientzat ere treina lehen esten duela. Natali Motxek aire bidezko garraioa apaltzen bada beste garraio mota batzuk beharko direla dio eta garapen ekonomikoari begira aztertuko duela gaia batez ere miarritzen hain garrantzitsua den turismoari begira. Maide erraroztegi gaur egungo bideak berritzearen alde da miarritzen eta janbenua zen jikek ez du erantzun. Azkenik, Baionan Jean-Jone Etxegarai bide berri baten kontra da eta eta gaur egungoak berritzearen alde, angietxetok ez dio galdetegiari erantzun, baina uteskunden lehen itzulian, LGBaren aldekoa zela errana zuen.